بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد Hvala neka je gospodar veličanstvenog arša, onako kako to njemu priliči. Njemu hvala na svim blagodatima, najpotpuniji, najlepši salavati selam na Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na Ahlul Bejt, časnu porodicu poslaničku na sve ashave, posebno na četvoricu pravednih halife Ebu Bekra, Omera, Osmana i Aliju i na sve sedmenike sunneta Rasulullah ali i sredstva do sunnijeg dana. Nastavljamo, draga braćo i poštovane sestre, sa komentarom hadisa iz e, dvije najvjerodostojnije zbirke koje su napisali ljudi, a to su dva sahiha imama Buharije i muslima rahimehuma Allahu subhanahu wa ta'ala. Na redu je hadis u okviru poglavlja o imanu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu u kojem stoji da je Rasulullah alaihi salatu wasalam rekao Iđtenibu seba'al mubiqat Izbjegavajte i klonite se sedam grijeha koji uništavaju. Kalu, وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ rekoše koji su to grijesi koji uništavaju o Allaho poslaniće. Pa Resulullah reče Eširku billah širk uzvišenom Allahu subhanahu ta'ala wa sihr na drugom mjestu je sihr wa qatlu nafsi allati harrama illa bil haq i ubiti čovjeka ili uze oduzeti nekome život na bigairi haqq bespravno u aklu riba i jesti kamatu, u aklu mali ljetim i jesti imetak siročadi, u atavalli jeume zahf i pobjeći sa bojnog polja, u akadfu l-muhsanati l-gafilati l-mu'minat i potvoriti čestite nemarne vjernice, čedne vjernice, kaže Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, je ovaj hadis spomenuo na tri mjesta u svojoj knjizi, jer je poznat njegov običaj i adet da jedan hadis spominje na više mjesta u svojoj knjizi. I iz njega uzima samo onaj dio koji mu je potreban da bi dokazao određeno pitanje. Tako je jedan dugački hadis spomenuo na više od 30 mjesta. I zato je knjiga imama Buhari, rahimahullahu ta'ala, pored toga što je prva hadijska knjiga, knjiga na prvom mjestu kada je u pitanju hadis Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi sallam, ujedno također veoma vrijedna knjiga iz fikha. Iz fikha, a to je iz oblasti razumijevanja Allahove Đelešanuhu vjere općenito sa oba sa obje vrste fikha. Kao što znamo, fik se dijeli na dvije vrste, veliki fik i mali fik. Veliki fik je ona oblast koja tretira vjerovanje uzvišnog Allaha Đelešanohu. I zato knjigu koju pripisuju imamu Ebu Hanifi, rahimahullahu ta'ala, iz Akaida, iako oko toga postoji polemika da li je zaista to knjiga od imama Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala ona se zove al al Akbar veliki fikh. a drugi naravno fikh jeste razumijevanje propisa vjere e, propisi koji se tiču ibadata, badeta, međuljudskih odnosa kaznenog prava, brašnog prava <clears throat> i ostalih oblasti dakle ovaj e, fikha Pa je tako ovaj hadis imam Bukhari rahimahullahu ta'ala spomenuo na tri, dakle, ovaj mjesta uh, pod jednim naslovom uh, koji glasi uh, uh, ovaj da je zabranjeno uzimati i jesti i metak siročadi, pa je spomenuo ajet iz sure Nisa. Zatim drugi naslov jeste da je širk i sihar spadaju u velike uh, uništavajuće grijehe, grijehe koji uništavaju uh, I također jedan od naslova jeste e, potvora čestiti i čednih vjernica, pa je spomenuo ajeti sure Nur, u kojem uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala to zabranjuje. E, islamski učenjaci, vraća moja draga, kao što je imam Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, e, kada, e, kada je e, komentarisao ovaj hadis, on je stavio ili spomenuo je u komentaru ovog hadisa sve riječi Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi sallam ili sve hadise poslanika Muhammeda alaihi sallatu sallam koji su tretirali velike grijehe. Jer je ovdje Rasulullah spomenuo sedam tih velikih grijeha, međutim u drugim mnogobrojnim predajama također je Rasulullah alaihi sallatu sallam spomenuo veliki broj drugih hadisa u kojima se tretiraju ovi veliki grijesi e, i e, također imaju sličan sličan dakle ovaj status. Imam e, Ibn Hajar rahimehullah ta'ala je pored ovih sedam spomenuo još e, 13 predaja ili ovaj hadise u kojima se spominje još 13 drugih velikih griha. A jedan od tih jeste da čovjek nakon što učini hidžu radi Allaha subhanahu wa ta'ala e, odustane od nje i vrati se i vrati se tamo e, gdje odakle je eh, odakle je pobjegao od kufra i nevjerstva zatim također e, preljubu je spomenuo spomenuo je krađu spomenuo je e, neposlušnost prema roditeljima e, za kletvu koja potapa, rekli smo potapa počinioca u grijeh, a kasnije i u vatru. Onda također nevjerstvo učiniti u haremu, nevjerstvo učiniti u haremu, ili prekršaj, ili grije, ili nepravdu, mi znamo da je harem, kada se kaže haram, ovdje se prije svega misli na granice Mekke i Medine, jer to su e, dva prostora e, koja šarijat posebno, posebno tretira. I uzvišeni Allah Žešanu kada govori o Mekki, kaže ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم I onaj ko bude želio ilhad, nevjerstvo ili skretanje s pravog puta ili grijehe u njoj, to jeste u Mekki, nuvikho min azabin alim, učinit ćemo da okusi bolnu patnju. Bolnu patnju. Zato Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, kada bi živio, kao što smo spomenuli, živio je dakle ovaj u Mekki, a on je dakle živio na granici Mekke na granici dakle Harama kuća mu je bila van van ovaj e, granica Harama kada bi htio da klanja da uči nešto dobro i kada bi se nalazio u ibadetu on bi preskočio granicu i ušao u Haram a sve je to činio bojeći se da ne učini neki prijestop u granica Mekke Zatim, e, pijenje alkohola je također od e, velikih grijeha koji uništavaju. Onda, svjedočiti neistinu, svjedočiti neistinu, govoriti neistinu, dakle šehadetu zur, e, zatim e, prisustovati skupovima koji su sazdani i zagrađeni i sa, e, ovaj, e, koji se, koji se e, počivaju na neistini. Zatim također e, jedan od velikih grijeha jeste ne čuvati se, ne čuvati se od neistini E, urina, odnosno od mokraće, od e, mokraćne nečistoće, nečistoće prilikom obavljanja fiziološke potrebe. Kako kaže e, Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, spominjući hadise koji govore na ovu temu, kaže da je e, veli, u, u većini slučajeva e, kazna u zagrobnom životu će se događati e, zbog toga što se ljudi nisu čuvali urina na, dakle, svoje tijelo i svoju odjeću nisu čuvali od urina od mokraće prilikom, dakle, ovaj, e, obavljanja fiziološke potrebe. To je tema koja je posebna i koja treba zaista, ovo je svaka e, posebno te, posebna tema i jako široka oblast i mogli bismo da je dugačko tretiramo, ali ovdje posebno treba obratiti pažnju jer vrlo često kada se ovaj posmatraju ljudi koji se pripremaju da uzmu abdest i da uđu u džamiju e, i vidiš na koji način oni obavljaju svoju prirodnu potrebu, zaključit ćeš lahko da se uopće ne čuvaju od ovoga grijeha i ne čuvaju svoje tijelo i svoju odjeću od nečistoće, a o džahilima, onima nepraktikantima koji pored puta ovaj, kao životinje obavljaju svoje e, prirodne potrebe ne treba ni govoriti jer to je životinski nivo koji, e, koji trebamo na koji trebamo ukazati i govoriti govoriti dakle ovaj e, ljudima da se ponašaju onako kako to priliči čovjeku a ne životinji. Zatim gulul a to je e, uzimanje ili e, uzimanje od ratnog plijena bez izuna ovaj imama i vođe. Zatim također ovaj e, odustati i, i e, od zajednice, od džemata, od zajednice muslimana i e, biti neposlušan prema e, onima oko kojih su se muslimani okupili i oko onih e, koji muslimane predvode e, pravi imami, imami na istini i na znanju. E, to su dakle 13 e, dodatnih grijeha koji uništavaju onoga kojih, kojih čini. Zašto su ovi grijesi nazvani el mubiqat, oni koji ovaj, uništavaju, isto kao što smo protumačili ovaj, priču o e, za kletvi koja potapa, na isti način ćemo i ovdje reći. Eubaka yubiku i bakan mubikun, to znači uništiti. Što znači da onaj ko se prepusti ovim grijesima ti grijesi će ga uništiti. Uništit će ga na ovom svijetu, neće imati lijep život, jer nemoguć je lijep život uz grijehe. Srećan i lijep život. Hayatum tajibetun, to je kuranska kategorija. Hayatum tajibetun, felanuhijennehum hayatan tajibetun, kaže uzvišeni Allah Žešanu, mi ćemo im dati da žive lijepim, ugodnim i prijatnim životom. Medina poslanika sallallahu sallam ima jedno od imena koje se zove Tajibeton. Tabeton, Tajibeton. Ili Tajbeto, Tajibe. Što znači prijatna, ugodna. O tome smo govorili. Rasulullah je rekao Inna Allaha amarani an usenmije hadihi il medinete Tabe. Ili Allah mi je naredio da te nazovem Tabeton. Tabeten. Tabeten što znači prijatna, ugodna, jer ona ugodna za one koji u njoj borave i žive. E isto tako, nemoguće je ostvariti ovaj prijatni i ugodni život sa grijesima, jer je Allah Žešanu u Kur'anu rekao da takav život, dakle ovaj prijatni život će imati samo oni koji vjeruju i čine, i čine dobra djela. Dakle, prva propast počinjecima ovih grijeha jeste ta, a to je velika, velika propast. Iako uh, ovaj, sve grijehe što čine i sve što rade, sva njihova djela na ovom svijetu imaju jedan cilj, a to je da priušte sebi zadovoljstvo i ugodan život, ono što traže i ono zbog čega toliku žrtvu prave, neće naći. Neće naći jer to je nemoguće. Jer ugodan i prijatan život se postiže samo uz ibadete, koje je uzvišeni Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. To je dakle jedini put do prijatnog i ugodnog i ugodnog života i naravno vidite i vidimo svi što ljudi više imaju, što ljudi imaju više dobara ovoga svijeta, oni su sve nezadovoljniji, sve su nervozniji, sve su depresivniji. Zašto? Zato što nemaju, što su prazni sa ove druge sa ove druge strane. Jer Allah šan rekao, Alladhina amanu wa tatma innu kulubuhum bi zikrillah. Oni koji vjeruju i čija se srca smiruju i osjećaju i doživljavaju smiraj uz spominjanje uzvišenog, uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ala bi zikrillah tatma innu kulub. A zaista se srca mogu usmiriti jedino uz spominjanje Allaha džaršanu. I zato kada te pritisne dunjalog i kada te pritisne te i kada se, ti se stegne u prsima I kada se loše osjećaš, osjećaš, znaj da je jedini način da odagnaš tu tugu i brigu i hemmun i lamun i pritisak. Samo učenje Kur'ana, spominjanje Allaha subhanahu ta'ala i činjenje ibadeta Allahu dželašanu. I zato poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže onom hadisu od Džabir radijallahu ta'ala kod imama Ahmeda, ona posebna dova koju smo mi posebno komentarisali, a Rasulullah je podučavao muslimane da je nauče kao El Fatihu što ih je potučava. To je da kada te god zadesi tuga i briga i pritisak i poteškoća i tjeskoba, pa kažeš gospodaru moj, ja sam tvoj rob, sin tvoje robinje, e, tvoj sud i propise kod mene sprovodi, tvoja presuda je za mene pravda, Molim te svim tvojim lijepim imenima kojima si samoga sebe ovaj, nazvao pa ih objavio u Kur'anu, u svojoj knjizi ili poslaniku od tvojih poslanika ili onim imenima koja si ti zadržao kod sebe, nisi na ih ovaj, otkrio, da učiniš Kur'an prolećem mojih prsa ili moga prsa ili moga srca, Eh, zatim e, Rabija Kodunura i, i da učiniš Kur'an svjetlom e, naših također nutrina, kaže poslanik i da odagnaš od mene tugu i brigu kaže poslanik sa sam ko to prouči ali sa razumijevanjem i vjerujući u ove riječi uzvišeni Allah Žešanom će mu tugu zamijeniti sa radošću, veseljem i dakle ovaj e, brigu sa lijepim raspoloženjem. Dakle, to je jedna stvar. A druga propast koja je mnogo, mnogo veća jeste ružne posljedice i teške posljedice koje prouzrokuju ovi, ovi dakle, ovaj grijeci. Na prvom mjestu je širku billah, širk uzvišenom Allahu Žešanohu, a to smo rekli da je to najveći grijeh i to je najveća nepravda. Najveća nepravda koja se može učiniti na zemlji ili u ovom kosmosu jeste širk. I zato uzvišeni Allah kaže preko ja, uh, Lukmana alaihi sallatu sallam inne širke le zulmun avim zaista je širk veliki zubom i velika nepravda i velika nepravda jer je zulum da staviš stvar onda gdje joj nije mjesto onda gdje joj nije mjesto. A ovdje šta mušlici mnogobošće čine? Oni stvoreno poisto vjećuju sa stvoriteljem. Stvoreno koje je manjkavo, koje ne čuje, koje je nesposobno, koje je puno mahana, koje je prolazno i tako dalje, koje je vrlo često nečisto, poiste vjećuju sa savršenim, sa uzvišenim, sa svemogućim, sa živim, koji ne umire, koji nikada ne prolazi, to je, dakle, velika, velika ili najveća nepravda, apsolutno apsolutno. I vječita borba na Dunjaluku, kao što smo rekli, i svi se mi nalazimo između te dvije ovaj, snagi, te dvije, ta dva faktora, to je borba između istine i neistine, odnosno između tevohide i širka. Jer nema svakog čovjeka možeš da kategorišeš ili svaki čovjek sebe ovaj može da ovaj e, kategorizira ili smjesti u jednu od ove dvije kategorije. Ili si muahid, da obožavaš Allaha dželašanuhu, da njemu robuješ, da njemu izražavaš ibadet, ili si mušrik. Nema treće. Nema ono kao kod mu'atezila koji kažu al menzile bejne menzile tejni ovaj e, status između dva stepena. To nema, to nema. I zato primjera radi, vi ćete vidjeti da ovaj e, nemuslimani oni e, i, i pozivači ka neistini oni pokušavaju da porode ljude i da odvrate ljude od robovanja Allahu Đalešanuhu, da robuju njima, da robuju njihovim idejama, da robuju svojim strastima, da robuju razno raznim, dakle, ovaj sistemima, samo da ne budu Allahovi Đalešanuhu robovi, a jedina sloboda koju čovjek može da postine jeste u tevhidu, u robovanju uzvišenom Allahu Đalešanuhu. A sve drugo je eh, ono pravo ropstvo gdje nema nikakve slobode i to je također, to je također naravno najveći vid, najveći vid poniženja. <clears throat> To smo komentarisali na prošlom predavanju jer je također Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem govorio o velikim grijesima na eh, ovaj u toku u, u sklopu hadisa koje smo citirali prošlog prošlog ovaj četvrtka. Zatim sihr, sihr većina islamskih učenjaka, džumhuru le ulema smatra da je to stvarnost. Da je to stvarnost. To je hak. Kao što su naši ljudi stari govorili, sihr je hak, a koga pravi je kafir. To su naši stari govorili. Pitaj a, naše stare ljude, nane i bike i, i djedove, oni će ti ovaj, tu, a, e, tu a, e, činjenicu reci, reći, a ona je Istina tu su činjenicu i tu su istinu preuzeli od alima i od dakle ovaj e, učenjaka e, sihro je naravno iskušenje koje je Allah šanohu dao ljudima i spominje se u suri Al-Baqara ovaj, kada su meleki ovaj e, o, podučavali ljude tome, ali upozoravajući ih da je to da je to iskušenje i da je to nevjerstvo, I naravno, Allah Žešanohu je dao ovakav život, a to jeste sa izazovima, sa ovaj e, mogućnošću da čovjek pogriješi, da bi se odvojili iskreni od neiskrenih, e, ovi ustrajni od onih koji su hlabavi, hlabavi i tako i tako dalje. A da je htio, mogao nas je stvoriti sve da budemo meleki, ali tada ne bi bilo razlike između, između nas. Zato uzvišeni Allah Žešanohu kaže وَلَا بِئْسَ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ A oni koji se bave sihrom, oni dobro znaju zbog onoga što su prodali od vjere, zbog toga što su prodali od vrijednosti, oni neće imati nikakvog udjela na ahiretu. Dakle, sihirbazi znaju i svjesni su svjesno prodaju istinu, a zbog e, ugleda, zbog imetka, e, uglavnom su te dvije e, glavne, e, to su dva glavna motiva zbog čega ljudi ovaj, e, prave sihre, e, oni znaju da ništa na ahiretu neće imati, ali ovaj prodali su ahiret, prodali su ahiret e, za, za dunjalog, prodali su ahiret za dunjalog. I zato je Eh, velika eh, posljedica za onoga ko ovaj eh, pravi sihr a to je na dunjalu dakle ovaj oštra sankcija žestoka žestoka dakle ovaj kazna u šerijatskoj zemlji je zato ovaj propisana propisana dakle ovaj smrtna kazna kao što je došlo od mnogobrojnih ashaba da su rekli haddu sahiri darbetun bis sejf, da je kazna za sihirbaza ovaj, eh, da se udari sabljom po vratu, da se udari sabljom po vratu, jer samo oni ljudi koji su iskušani, koji su imali problema sa tim znaju kolika je to, kolika je to nepravda i koliki je to zulum. Ovo su veliki grijesi i također, svi su ovo veliki grijesi, međutim između njih postoji derađat, stepeni, nisu svi na istom, na istom stepenu. Dakle, oni su svi veliki grijesi, e, svi donose e, katastrofalne posljedice za počinioce, također i za društvo, ali također e, što taj grijeh ili što određeni grijeh donosi više štete, onda se on tretira fahišetom, razvratom, razvratom. Smatra se fahišetom, a to je razvrat, a to je ono što ovaj nanosi ovaj e, cijeloj zajednici ili velikom velikom broju ljudi ovaj e, nanosi nanosi posljedice. Zato je jako bitno ljudima govoriti o, o ovaj e, istinu i učiti ih kako da se zaštite od ovih zlih stvari i zlih stvorenja koja postoje, a najbolja zaštita je uzvišeni Allah Đelešanuhu, a najbolje, najbolji put da se traži zaštita kod Allaha Đelešanuhu od ovih zlih stvari i pojava ili stvorenja jeste učenje sure Kul a'udhu bi rabbil falaq i kul a'udhu bi rabbil nas. Jer ne postoji zlo na ovom svijetu a, a, od kojeg se nisi zaštitio kada proučiš ove dvije sure. Min šerre ma halak, Znači, kažeš uzvišenog Allaha, moliš, začuvaj me od svakog zla koje postoji i koje si ti stvorio, gospodaru moj. Gospodaru, gospodaru moj. E, <clears throat> I zato je jedini način da, da se mi zaštitimo jeste da se zaštitimo i da budemo i da uđemo u okrile, pod okrile uzvišenog Allaha, subhanahu wa ta'ala, al hayy alladhi la yamut لا se na سنجيبو koji ne umire i zato kada bismo mogli da vidimo šta sve postoji od zla i od zlih pojava oko nas oko nas onda bismo onda bismo se mnogo mnogo zabrinuli ali je Allahova milost da nam on nije dozvolio da vidimo puno toga što se nalazi oko nas ali nas je uputio kako da se zaštitimo od tih zala. Pa nas je također podučio sunetom Resulullaha s.a.v. da se prouči ajetul kursi u večer i ujutru. I poslije svakoga namaza. Jer kaže Resulullah s.a.v. ko prouči ajetul kursi ovaj, e, na večer ili ujutru, posebno na večer, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će mu odrediti čuvara sve dok ne osamne. Sve dok ne nastupi dan, odnosno, odnosno zvara. E, doktor, Abdul, e, doktor Muhammed al hudajir spominje jednu zanimljivu priču, kaže da je <clears throat> išao on ili jedan od njegovih prijatelja ovaj, e, pustinjom i kaže žalio mu se čovjek koji je živio u pustinji sa, sa, svojim, sa svojom familijom i sa svojim stadom, naravno kaže svake večeri, svake večeri kaže nemoguće je da prođe, a da, a da vuk ne dođe i da mi ne, ne, nanese dakle, ovaj štetu. Pa mu je on rekao, znaš li, ajetul kursi, kaže, vjeruj da, da, da, i to što znam vrlo je slabo, pa kaže, dovedi tvoju djecu, pa sam ga naučio, ajetul kursi, nauči, ajetul kursi. Kaže, uči ajetul kursi na večer i ujutru i osloni se na Allaha i vjeruj da će ti On dati izlaz i zaštitu. I kaže, kasnije sam ga sreo i pitao sam ga kakvo je stanje. On kaže, ovaj, otkako uh, si mi ukazao na ovu zaštitu, samo mi se dogodilo jedne noći uh, ovaj šteta da je Vuk došao možda šeitan u obliku ovaj, te zverke, kaže, i nanio mi je štetu, a kaže, te noći sjetio sam se da nisam proučio ajetul kursi. Da nisam proučio ajetul kursi. Dakle, to je glavni, glavni način da se čovjek zaštiti. وَقَتْلُ نَفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ I ubiti bespravno čovjeka. Oduzeti život čovjeku bespravno. Bespravno. Dakle, Allah Đešanu je taj koji daje ljudima život i niko nema pravo osim njega i osim on kad da to propiše da uzme neko život dakle drugom drugom ovaj, biću posebno dakle kada govori ovdje govorimo o ljudskoj vrsti odnosno o čovjeku odmah po, kada je u pitanju gnusnost ovih velikih grijeha na drugom mjestu možemo slobodno reći da se odmah nalazi katru nefs odnosno ubijanje bi gajri hak, bespravno ubijanje ovaj e, ljudi. A o tome zaista ima puno ajeta i hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže poslanik alaihi salatu wa sallam le zavalu dunja ahvanu inda Allahi min katli nefs, min qatli rađulin muslimin au kema kaže ovaj e, lakše je kod Allaha Žešanuhu da ne stane dunjaluk i sve što je na njemu nego kada se kada se ubije bespravno jedan čovjek jedan čovjek dakle da imaš dunjaluk sav, sav dunjaluk sve što je na njemu pa da ti to sve propadne bolje ti je to nego ne daj Bože da ti budeš sebe da nekome ovaj, oduzmeš život a onda kaže Rasulullah alaihi sallatu sallam لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل نفس kada bi stanovnici zemlje i nebesa učestvovali u, u ubijstvu jednog čovjeka la kebbehumullahu finnar sve bi ih uzvišeni Allah jale šanuhu bacio u džahennemsku, u džahennemsku vatru također Omer radijallahu ta'ala anhu kada je ovaj čuo haber ili vijest da je ubijen čovjek bespravno u gradu San'a u Jemenu on kaže kada bi svi stanovnici Jemena ili Sana'a učestvovali u njegovom ubistvu i to se dokazalo i otkrilo, kaže, svima bi se njima osvetio, to jeste svi oni bi zaslužili također da budu ubijeni e, kao odmazda i kao vid zadovoljavanja, zadovoljavanja te pravde. E, ubistvo ima dva aspekta prijestupa. Jedan prijestup jeste što je čovjek e, prekršio Božiju granicu, koju je Allah Žešanohu postavio da, da, da bude oštra i da bude stroga, a drugi prijestup i druga posljedica jeste to što je učinio nepravdu, nepravdu ovaj, stvorenjima, to jeste učinio e, ubijenom i porodici i porodici ubijenog. I zato je e, po eh, vjerozakonu gospodara milostivog i savršenog i mudrog da ubijica bude na raspolaganju vlastima da se izvrši dakle ovaj odmazda e, drugi druga e, solucija e, jeste da e, se da da da plati ovaj krvarinu E, porodici ubijenog čovjeka i treća e, varijanta i treća posljedica koja može da dođe u obzir ako ovaj e, se odustane od ove dvije prve stavke jeste oprost da mu se da mu se oprosti. Ako se sprovede jedna od ove e, tri spomenute varijante, šta onda na sudnjem danu e, ima ubica, da li je oslobođen, da li je oslobođen ovaj daljni, daljni posljedica. Tu postoje dva mišljenja islamskih učenjaka, jedno od tih jeste da će ovaj e, ubijeni ubijeni ovaj e, se namiriti od dobrih dijela ubice sve dok ne bude ovaj pravda zadovoljena i e, uspostavljena i uspostavljena. E, E, također stoji u hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da će ubica ubijeni doći na sudnjem danu e, nosit će svoju glavu iz koje će te, teći svježa krv i žalit će se uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala mudrom i savršenom i pravednom sudcu i vladaru na svoga ubicu i na svoje, na svoje ubicu. E, kako je samo postao jednostavan eh, ovaj grije i kako se ljudi olahko odnose prema ovom grijehu u svijetu, baš onako kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio u ekfru l-harč, kada je rekao i da će se pojaviti uh, u velikim um, u velikom broju harč što je to harč, o Allah poslanik on je rekao al-qatlu l-kathir a to je um, veliko, veliko ubijanje i uh, E, masovno dakle ovaj e, ubijanje i naravno mi smo svjedoci svega svega toga e, baš oni koji se najviše pozivaju na humanost, oni su najveći, najveći ovaj uzroci da se prolijeva, da se prolijeva ljudska krv. Naravno, samoubistvo je također veliki haram, jer je uzvišeni Allah Žešanu milostiviji prema čovjeku, od samog čovjeka prema, prema sebi. Prema se zato rekao وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Ne ubijajte sami sebe jer je Allah Žešanohu prema vama milostiv. Jer je Allah Žešanohu prema vama milostiv. <clears throat> Ali ako se desi primjera radi, postoje dva, dva stanja ovaj, e, gdje, gdje čovjek može ovaj, sebe e, sebi da ugrozi život, ako primjera radi ugrozi sebi život, ovaj, na jedan propisan način, e, radeći ono što je propisano i što je utemeljeno ovaj, u vjeri, pa to ovaj, e, prouzrokuje e, gubljenje života, onda to se ne smatra, ne smatra dakle ovaj grijehom jer se spominje i prenose se neki događaji i slučajevi da su se ashabi Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u toku borbi izlagali rizicima vodeći propisani ibadet, propisanu borbu što je dovelo do, njihovo, do, do, do ovaj, njihove smrti, a ovaj kada su ih osudili neki ljudi uh, govoreći da su oni sami sebe bacili u propast, Omer radijallahu ta'ala anhu je rekao pročio je ajet u kojem, u kojem uzvišeni Allah kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ a ima ljudi koji sebe žrtvuje tražeći zadovoljstvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, zaista je Allah blag prema svojim robovima. Ali ako čovjek uradi nešto što je nepropisano, neutemeljeno i na taj način izloži sebe i svoje zdravlje ovaj, e, smrti i gubitku života, on je onda ovaj griješan i snosi, snosi dakle, ovaj, e, posljedice kao što je primjer radi ovaj e, slučaj kojeg prenosi Ebu Davud radijallahu e, rahimehullahu taala u svom sunenu priču čovjeka koga, koji je ovaj ranjen bio je ranjen pa je tražio fetvu i savjet od e, svojih e, drugova i družine kaže da li mi pitao ih je da li imate ovaj neku olakšicu da ovaj se ja da ja ne moram da se kupam od ovaj nečistoće, odnosno od džunuba i da mogu da uzmem ovaj tejemum, oni su mu rekli nema vašice ne možemo da ti nađemo lakšicu jer nisu znali. On se okupao i umro je, umro je, a onda je poslan rekao kateluhu katelahumullah, ubili su ga, Allah njih ubio. Hela sa'alu idha lam ja'lamu fa innama šifa'u ayyi as-su'al. Zašto nisu pitali kada nisu znali, zaista je lijek za neznanje da pitaš, da pitaš. Zatim Amr ibn Aus, također na putovanju u bitci Datu Selasil, je ovaj, dožini, doživio stanje džunupluka, pa je ovaj, jedne hladne noći ovaj, uzeo tejemun i e, očistio se dakle tejemun i klanjao, predvodio namaz e, svojoj grupi e, vojnika, kada su se vratili, spomenuli su to poslaniku sallam, a onda mu je poslanik rekao, zar si klanjao a, ljudima, muslimanima u takvom stanju, dok si bio džunup, on je rekao, o Allah, poslaniće, uzvišeni Allah je rekao, vada taktulu anfusakum, zaista ne ubijajte sami sebe, pa se nasmijao Resulullah sallallahu alaihi wa sallam i dakle ništa mu drugo nije rekao, što znači da je potvrdio ispravnost njegovog, njegovog dakle, ovaj postupka. E, eklu riba jesti kamatu, kamita je E, naravno zabranjena i Kur'anom i sunnetom i konsenzusom svih islamskih učenjaka i to je jedan od velikih od velikih ovaj grijeha jer je to e, zarada sigurna zarada na bigajri hak ovaj e, gdje se nanosi šteta ovaj e, jednoj strani a e, druga druge strane zarađuju bez muke i bez ikakvog rizika bez mogućnosti da ovaj e, bez mogućnosti da e, izgube. Također kada je u pitanju kamata, naravno da je to rat protiv Allaha Đešanohu, naravno da je to veliki grije, ali također mi danas u ovom vaktu živimo koje je zaista puno, puno ovaj mogućnosti i varijanti da čovjek e, učini e, ovaj grije znajući i ne znajući. E, I ne može se generalno dati sud, iako je kamata kao osnovi, kao princip zabranjena. Međutim, ne može se ovaj, za sva poslovanja, danas moderna poslovanja, dati jedan te isti sud. Ili da su dozvoljeni, ili da su zabranjeni. Ne, nego se svaki vid poslovanja pona osob studira i proučava i onda se daje propis. Jer puno toga što se u međuljudskim odnosima, e, danas tim ekonomskim relacijama, ono što se naziva kamatom u njihovoj tamo terminologiji, to nije kamata po šarijetu. A također ono što oni ne nazivaju kamatom, ne smatraju kamatom, to je po šarijetu kamata. I zato je jako bitno, jako bitno, dakle, ovaj, svaki od tih vidova posebno studirati, proučiti i onda donositi, donositi ovaj sud. وَتَوَلِّي يَوْمَ زَحْفِ I pobjeći sa bojnog polja uh, kada se susretnu dva tabora, dva safa, dva uh, dvije, dvije ovaj vojske. Uzvišeni Allah Žešanohu spominje da je e, onaj koji učini ovaj grije zaslužio Allahu dželešanuhu srbu. Fakad ba'a bi gulavim min Allahi wa ma'uahu jahannam. Kažu dželešanuhu dželešanuhu, taj koji se vratio koji je pobjegao, on se je vratio sa srđbom uzvišenog Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, e, kada se dogodi sukob, tada nema, tada nema, ovaj, naravno, naravno, ovaj, e, bježanja, i postoje mogućnosti i situacije, odnosno postoje varijante kada je odaziv e, borbi obaveza. E, jedan, jedna od tih varijanti jeste kada imam muslimana, vođa muslimana, šarijetski vođa muslimana pozove u borbu, tada su svi obavezni da se odazovu. Svi koji su, dakle, ovaj u e, mo, koji su koji su ovaj sposobni tada nema ni ni izuna od babe ni od majke ni od nikoga. Zatim ovaj e, također kada napadne neprijatelj muslimansku sredinu i zajednicu tada su svi obavezni da je brane i također kada se dogodi sukob tada onaj ko ostavi i okrene leđa muslimanima taj je počinio jedan od velikih, velikih grijeha jer je bio jedan od uzroka da muslimani dožive poraz i e, iskorije, da, da, da budu iskorijenjeni sa jednog mjesta muslimani i istina koju oni nose. وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ i potvoriti i potvoriti ovaj čestite mu'minke čedne, nemarne nemarne u smislu da su nemarne šta sve može da padne munaficima i džahilima i bezdušnicima i griješnicima na pamet. Naravno ovdje se misli pod potvora za, za, za ovaj e, nemoral. Prije svega se to misli. Ovdje se spominju ovaj, e, čestite vjernice koje su udate. Međutim, po konsenzusu svih islamskih učenjaka, ovo se odnosi i na neudate, dakle, muslimanke, na djevojke, na device. Također, uzvišeni Allah Žešanohu ovdje spomine, spominje, dakle, ovaj vjernice, ali također po konsenzusu islamskih učenjaka, svi ovi ajeti koji govore o potvori vjernica u suri An-Nur, također se odnose i na čovjeka, odnosno na muškarca, što znači da je također isti grijeh potvoriti, potvoriti ovaj čovjeka, ovaj e, muškarca. muškarca. Ovdje se prije svega misli, dakle, kao što reko potvora za e, preljubu e, i e, naravno e, da je također i, i, i drug, da su i druge vrste potvore potvora da je neko nešto uradio, a nije uradio, potvoriti i slagati na njega za nešto drugo, primjer radi također i to zabranjeno. Ali ono što je najgore i najkatastrofalnije jeste, jeste ovo. I vi znate da je porodica Resulullaha sallallahu alaihi sallam bila uznemirena zbog ovog grijeha i cijela prva zajednica. Doći će nam taj hadis do duše ako budemo živi do tada jer jer je jer je podoboko ovaj u knjizi u ovoj knjizi hadis od Aisha radi Allahu ta'ala anha koja priča kako se ona osjećala i kako se je to dogodilo da su je munafici da su je munafici ovaj potvorili i e, ona naravno je izašla još čvršća, još stabilnija, još e, vrijednija i kaže, rekla je, nikada nisam ni pomislila da će o meni uzvišeni Allah progovoriti. Zamisli, pogledajte koliko Aisha vjela ta'ala nam poštuje Allahov govor. Kaže, nisam ni sanjala, ni pomislila da će Allah Đelešanohu zbog mene i zbog mog slučaja i o meni progovoriti. Mislila sam, ubiđena sam bila da će mi Allah dati izlaz. Ali preko Resulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Preko nekog sunneta. Rasulullahove alaihi salatu wasalam neke izjave jer je također to objava i da će Allah direktno progovoriti ajetima i Kur'anom o meni, to nisam nikako mogu da sanjam. I da zamislim i da pomislim. Međutim, uzviši, kod uzvišenog Allah Žešanova veliki grije i čas vjernika i vjernica je zaista velika, velika stvar kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i zato je nekoliko stranica u svojoj knjizi posvijetio dakle, čednosti i čestitosti i e, poštenju i nevinosti vjernika i vjernica, a to je sura Nur. I zato je Omer radijallahu ta'ala anhu ovaj, muslimanke posticao da uče suru Nur. I muslimanke i muslimani trebaju da je uče. I onda je napisao je u jednom ovaj, svom obraćanju stanovnicima Kufe, u stvari u obraćanju ženama, vjernicama stanovnik, ovaj, u Kufi, posticao ih je da nauče suru Nur jer tu je njihova zaštita, tu je njihov ponos, tu je čednost, tu je poštenje, tu je moral, tu je ovaj tu je veličina, veličina ovaj vjernica i e, njihove njihovo njihove časti, njihovog dakle ovaj obraza. <clears throat> Naravno na ovo treba vraćamo moja draga i cijenjeni vjernici e, da nam bude također ovaj alarm da negativne pojave, pojave u našem društvu i u našim zajednicama, zajednicama gdje žive muslimani, anuliramo. Dakle, musliman mora da govori istinu. Musliman mora da bude na jasnim stavovima. Musliman ne smije da bude licemjeran, da bude munafik. Jer munafik, munafik dakle, se dijeli u dvije vrste. Munafik koji je u srcu munafik, to je kufr, i munafik u dijelu, to smo rekli. Dakle, u dijelu je onaj munafik koji, šta? Koji ovaj, e, čini dijela munafika, a to je da se pokazuje u više, dakle, ovaj, u više e, suradi, što bi, se, što bi rekli naši stari ljudi, to jeste u više oblika, Dakle, sada primjera radi Demek kada je s tobom on priča jednu priču, što se okreneš od njega, ti si nesiguran od njega. To nije muslimanska zajednica. To nije praksa Muhameda sallallahu alejhi wa sallam. Ismijavanje, izrugivanje, ponižavanje, ponižavanje i tako dalje. Potvaranje za bilo šta, a posebno za ovu najčasniju stvar i najvredniju stvar, a to jeste obraz. Jer vidite koliko je ovo vrijedna i časna stvar kod uzvišenog Allaha Žešanu. On govori o tome. On govori o tome i vrijedno, vrijedne, vrijedne dijelove svoje knjige, jer svaka, svaki dio Božje knjige je e, od izuzetne važnosti, on ne žali da posveti, da govori o ovome. Kako je divna samo zajednica koja je sagrađena na istini, na takvaluku, na bogobojaznosti, na sigurnosti, na čednosti, na poštenju. To je zajednica koja privlači bereket sa nebesa. A u suprotnom samo privlači musibet, samo privlači musibe. Jer odostojan je hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam u kojem poslanik alaihi salatu wasallam kaže inne sadaqate tedfa'u masari su kaže zaista sadaqa udjelivanje na Allahom dželešanuhu putu od čovjeka štiti od ružnih i teških dijela i musibeta i iskušenja. To je ono što je naš narod govorio, sačuvala ga sadaka. Allah ga sačuvao određeni, određenom sadakom i određenim dobrim dijelima. E isto kao što sadaka privlači dobro, također i sva druga dobra dijela, sva druga dobra dijela i sve drugi ibadeti čuvaju pojedinca, pojedinca i zajednicu. U tom smislu molim Allaha šanuhu, da nas učini od onih koji slušaju Rasulullahove alejhi salatu vesselam riječi, zatim slijede ono što je najljepše, neka je hvalen uzvišeni Allah Žešanu njemu hvala i neka su salavat i selam na Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslimen kathira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa